A nakon toga, kako smo pojasnili da je u samoj knjizi od Ibn Taymiye rahmetullahi ali Akidatul Vasitije pojašnjeno da je umet poslanika sallallahu alihi wasallam srednji i umjereni ummet među ostalim ummetima i narodima. I ukazali smo na neke tačke, od mnogih tačaka, znači to nije dovoljno u jednom predavanju pojasniti, ukazati, zaista znači je to zahtjevno i traži više predavanja na tu temu. Ali mi smo znači samo u kratkim crtama ukazali na neke stvari kojima pretjeruju ehlu kitabije, od kršana i židova i gdje je u svemu tome umjereni i srednji put umeta poslanika alihi salatu wasalam. Večeras sa da, kako smo prošli put najavili, govorit ćemo o ehli sunnetu, o umjerenosti ehli sunneta unutar, unutar znači umeta poslanika salallahu alihi wasaleme nasprem zabludjeli, zalutali frakcija koji su skrenuli sa puta i menheđa Muhammed alihi salatu wasalam, koji su znači u dalaletu i koji su na stran putici daleko, daleko od onoga na čemu bio Muhammed alihi salatu wasalam i njegovi ashabi i njihovi istinski sjedbenici. Međutim, prije nego što otpočnemo govoriti i ukazivati na razlike između suneta, odnosno sjedbenika ehli sunneta i e, odnosno znači naspram njih uh, e, zlabudjeli frakcija i sekti mi ćemo večeras pojasniti ako boda e, samu ovu rečenicu koja je došla ehli sunne wal džema prije svega draga braće i cijene sestre svima nam je poznato da živimo jako teškom vremenu u vremenu u kojem su mnoge kušnje mnoga iskušenja fitne u kojima se jako teško, znači gotovo nemoguće da uspije da se snađe jedan običan vjernik i da ostane nakon toga čvrst i stabilan u svojoj vjeri. Jer ove kušnje, kako kažu učenjaci, iskušenja i fiten koje dolaze, imamo iskušenja i fiten u smislu belaja i nedača koje, e, e, koje pogađaju čovjeka osobu dok je znači u životu i dok je na dunjaluku. Ali imamo fitani kušnju iskušenja koje pogađaju ljude u njihovoj vjeri. A to je najveći musibet, najveća teškoća ili belaj koji te može zadesiti, a da Allah vala sve nas sačuva toga, je iskušenje u vjeri. Iskušenje u vjeri. Gdje dolazi, znači, šubhe, gdje dolazi e, stvari koje se e, prezentiraju ljudima nude, ukazujući da je to istinski put, da je to put koji treba slijediti, kojim treba ići, a u osnovi kada se to analizira, kada se e, pogleda, kada se vrati na temelje na čemu je bio poslanik Ali u wasalam i ashabi, vidjet ćemo da je to istinu stramputica. I ništa drugo nego znači ništa drugo već, već zabuda koju treba ostaviti u potpunosti i vratiti se na ono na čemu je bio naš poslanik ali u I zato, draga braćo, jako je bitno shvatiti i razumjeti ovaj središnji put, umjereni put. Put na kojem je, znači zaista, ili na kojem su e, pravi istinski sebenici poslanika sallahu alijih veseleme. Znači to treba pojasniti, treba znati koga treba slijediti. Treba znati tko je na istini, a tko je na zabudi. Treba znati, odnosno, ko su selefi, ko su ispravni prethodnici. Da li je znači ispravno kazati selefi da smo mi znači e, sedbenici selefa odnosno ko su zaista istinski sljedbenici samih selefa tih prvih generacija muslimana to danas znači toliko se nameće e, tih pitanja da čovjek kada pogoda svi danas tvrde subhana kogoda poziva kogoda pojašnjava vjeru da govori o vjeri da tumači kuranski ili hadijske e, tekstove uvijek kaže mi ehli sunne smatramo tako i tako. I svi se znači vraćaju e, tvrdeći, e, ukazujući da su oni zaista na pravom putu, odnosno da su oni ti koji slijede selef, tu spašenu grupu. Jer kako znamo, znači da od tih njihovih, e, da kažemo, termina kojima su se nazvali, imamo da, da je to spašena skupina. Da su oni ehli sunne istinski sedbenici suneta poslanika sallallahu alijih wasallam. Da su oni selef, da su oni znači e, selefije, odnosno oni koji slijede, koji slijede put na kojem su bile te prve zlatne generacije. Znači, s te tačke gledišta, jako nam je bito da znamo ko je u istinu pravi sjedbenik ehli sunneta. S druge strane, da, znači, jako je bito znati šta je ehli sunne, ko su oni, kako su dobili znači taj naziv? Kada su se pojavili? koja je ta skupina? Šta tvrde? Čemu pozivaju? Koje su to osnovne stvari na koje ukazuju? Preko koji prelaze? Razumijete, mnogo, mnogo pitanja tu ima koja se nameću, koja se nameću. Ali osnova, ali osnova na koju ćemo mi znači e, pokušati skrenuti pažnju jeste akida i menheđ akida i menheđ, znači ispravno vjerovanje i menheđ, znači ispravna metodologija, ona na kojoj je bio i poslanik alaih salatu wasalam i prva zlatna generacija shaba i oni koji su došli, koji su došli nakon njih. Jer, draga braćo, onaj koji želi da bude u spašenoj skupini, kako je opisana, spašena skupina, onaj koji želi da se sačuva i da uspije na ahiretu, on mora biti istinski sredbenik takve skupine, ali kako će biti istinski sljedbenik takve skupine ako ne poznaje ako ne pozna njihova uvjerenja, njihovu akidu, njihov menheđ. Razumijete? Znači, puko izgovaraje ti sljedbenik nekoga, a kod sebe nemaš te osobine, nisi okićen tim osobinama, ti si onda uistinu daleko, daleko takvog puta. Jer tvoja tvrdnja neće ti pomoći. Koliko god da tvrdiš da si ti sunetlija da si ti istinski sjedbenik poslanika ali salatu wasalam, a kada pogledamo u tvoje postupke, tvoj život koji odudara tvoje tvrdnje, tvoje uvjerenje, tvoju akidu, kako možeš kazati da si istinski sjedbenik Muhameda sallallahu alihi wasalam i zlatne generacije. Zato ćemo mi, draga braćo, pokušati navesti e, šarijalske tekstove Kur'ana i sunneta koji ukazuju i koji opisuju tu elitnu skupinu, najodabraniju skupinu. Kod Allaha džele vala, a inače elitna i najbolja i najodabranija skupina umetu poslanika sallallahu alihi wasallam. Zatim ćemo pokušati navesti hadise neke od poslanika alihi sallatu wasallam koji ukazuju na tu skupinu. Zatim e, iz tih hadisa proizilazi ukazivanje poslanika alihi sallatu wasallam kako čovjek da se sačuva, Što treba slijediti, čega se treba pridržavati, kako da uspije. Pokušat ćemo pojasniti kada je nastao ovaj termin ehli sunne val džema. Samo značenje riječi sunne. Da li je to znači isto shvatanje razumijevanje poput hadisa? Zatim napraviti neke razlike koje su ukazali, znači naši učenjaci po pitanju tih termina. I navest ćemo znači još niz drugih tačaka, jedna od tih jeste svakako imena ove određene skupine kada, je kada su nastala zbog čega su zbog čega su nastala i važnost i važnost ovih termina u opisnom smislu e, grupe istinskih sebenika poslanika sallahu alihi wasallam znači draga braće nama je obaveza i cijene sestre prije svega da spoznamo put Selefa da ga shvatimo da ga razumijemo isključivo kako bi se sačuvali zabude kako bismo bili istinski vjernici Allaha Đelešanuhu, kako bismo bili znači istinski sljedbenici poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam. S druge strane, e, poslanik alihi salatu wasalam nagovještava ili je nagovijestio određene stvari da će se desiti umetu poslanika sallahu alihi wasalam. Zato moramo znati šta je ispravan put, a šta je zabluda, odnosno kako se sačuvati, kako se sačuvati te zabude Jako znači poslanik sallallahu alihi wasallam kad izraka ove šarijetske tekstove hadisa, znači u kojima ukazuje na jedini ispravni pravi put, suprotno njemu, znači kako i gdje će završiti skupine. Kaže poslanik alaihi salatu wasalam an Auf ibn Malik قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إهدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار الله أكبر Kaže poslanik alaih salatu zaista će se židovi podijeliti u 71 skupinu. Subhanallah, u 71 skupinu. Kaže, jedna samo od tih skupina će u džennet, a 70 u vatru. Poslanik, ali salatu kaže. Zatim kaže poslanik, وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة فإهدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة A kaže, kršćan će se podijeliti na 72 skupine. 72 grupe, 72 stranke. Kaže poslanik sallallahu alihi wasallame u ovom hadisu 71 skupina će u vatru, a samo jedna u džennet. I zatim treću stvar poslanik alihi sallatu wasallam nagovještava. Pogledajte, ovo poslanik sallallahu alihi wasallame nagovještava kako će se isparčati kako će se izdijeliti, podijeliti umet poslanika sallallahu alihi wasallam. Pa kaže valazi nefsi valazi nefsu Muhammedin bi jedi لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة Vasnatani vasabrune finnar. I kaže tako mi onoga učio je ruci život Muhammeda sallallahu alihi wasallam moj će se ummet podijeliti na 73 skupine. Jedna od tih skupina će u džennet, a 72 skupine će u džehennem. Qila ja Rasulallah men hum. ashabi radijallahu anhum su odmah požurili da upitaju poslanika sallallahu alihi veseleme o Allaho poslaniće. Koja je to skupina koja će uspjeti? Koja je to skupina koja je znači ostavnika dženneta? Kaže poslanik Kale el džema'a. To je džemat, zajednica muslimana. I ovu riječ džema'a ćemo mi ako boda pojasniti šta su kazali učenjaci po pitanju ove skupine. Ovaj hadis bilježi Ibn Mađe, Ibn Abi Asim u svom sunenu. Isto tako Taberani, a šeh Albani ga smatra vjerodostojnim, sahih hadisom. U hadisu ili rivajtu Tirmizije na kraju stoji Kalu, وَمَنْ hije ja Rasulullah. Pa su pitali, o Allaho poslaniče koja je to skupina? Kale, ma ana alihi wa ashabi. To je skupina koja bude na onome na čemu sam ja i moji ashabi. I moji ashabi. Zato, draga braćo, vidimo važnost i značaj, odnosno obavezu, da upoznamo taj put Selefa, da znamo na čemu su bili, da se trudimo, da pokušamo, znači, zaista dosljedno ih slijediti, da budemo na onome na čemu su oni bili, jer i pravi pravi spas i na Dunjaluku i na Hiretu zaista biti na onome na čemu su bili i poslanik alihi salatu wasalam i ashabi. Jer nam jedino to garantuje uspjeh na Ahiretu. Svaka, znači, stramputica, svako odskretanje od puta na kojem su bili ashabi poslanika sallallahu alihi wasalam vodi u zavodu, u dalalet. A sam dalalet kako je poslanik sallallahu alihi wasalame opisao vodi, vodi u vatru. Zatim imamo sljedeći hadis poslanika sallahu alihi vseleme od Irbada ibn Sarije radijalanu gdje kaže وعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوسنا كاجه دانا سيبودشاوه وبصانيك صلى الله عليه وسلم djelotvornim savjetom od koga su srca zadrhtala a oči zarosile suzama pa su mu kazali i ovo je jako bitan jedan hadis poslanika sallahu alijih wasallam pa su kazali Allaho poslaniće kao da je ovo oproštajni savjet pa nam nešto poruči znači žele Ashabi su shvatili kao da poslanik nakon ovoga će preseliti. Salallahu alihi veseleme. Pa su pokušali da iskoriste maksimalno da im poslanik sallallahu alihi veselem u tom trenutku oporuči nešto jako korisno, jako važno. Kale pa poslanik sallallahu alihi veseleme oporučuje Usikum bi tako Allah U omanet vam ostavljam da se Allaha dželevala bojite I to je zaista veliki uspjeh. Da se Allaha šanuhu bojiš u svim svojim situacijama, svim svojim stanjima. I to je znači od prvi znakova tvog uspjeha i na dunjalku i na hiretu. وَسَمْعِ وَتَاعَ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ خَبَشِيٌّ فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا i ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazao na velike stvari Pa kaže poslanik sallahu alijih veselem. Znači, ostavljam u amanet da se Allaha dželevala bojite i da budete poslušni i pokorni onome ko upravlja, pa makar on i robio. Pa nakon toga nastavlja. Jer ko bude od vas poslije mene živio, bit će svjestan i vidjet će, znači bit će svjestan mnogi razilaženja, odnosno vidjet će mnoga razilaženja doživjet će mnoga razilaženja, subhanala. Danas, draga braćo, kada pogledamo naše stanje, svjedoci smo da se ovaj hadis poslanika sallallahu alihi wasallam obistinio. Vidimo da u našem životu, u našem vremenu, postoji znači mnogo razilaženja među muslimanima gdje god da se okrenemo kuda god da krenemo šta god da poslušamo ukazuje znači ukazuje na razilaženje među, među muslimanima. Međutim, u čemu je spas? Kako čovjek da se sačuva? Kako da prepozna istinu? Kako da slijedi istinu? Kako da zna šta je istina? Kako da dospije do vječnog odredišta, vječne kuće, a da uspije, a da uspije na tom putu. Vidjet ćemo savjet poslanika, ali i vasalamu, nastavku ovog, ovog hadisa. I zato nema drugog puta, nema drugog načina, niti boljeg načina i bolje staze od staze poslanika sallallahu alihi veseleme. To je jedina staza koja vodi ka dženetu. Jedina staza koja je sigurna. Ako budeš išao i hodio tom stazom, da ćeš ući biti od onih koji će uspjeti na ahiretu. Zato se ljudi danas ne osvrću, niti gledaju u pojedince koji predstavljaju određene skupine, koji pričaju određenim skupinama, koji se pozivaju da su neko i nešto, razumijete, nego gledaju u ono šta oni kazuju. Šta oni kazuju? Ako je to istinu, hak od strane koji je došao od strane Allaha dželevala i poslanika sallahu alihi vseleme to prihvataju. A ako nije, oni to odbijaju. Ma od koga dolazilo? I zato je jako bitno danas shvatiti i razumijeti šta je delil. Znači šta je delil? Šta je dokaz i šta je menheđ? Ko ovo danas shvati, znači shvatio je zaista veliki veliku stvar, odnosno stvar koja će, koja će doprinijeti da on što lakše prođe ovaj ispit Dunjaluka i da okonča kao pravi iskreni muminu Allaha te bareke, te bareke vetala. Poslanik alaih tu wasalam nakon ukazivanja da će se desiti razdor da će se umjeti izdijeliti, da će se e, znači izdijeliti, da će postati mnogo razilaženja među njima, kaže poslanik sallahu alihi wasalam, fa alejkum bisunneti wa sunati khulafai rashidina mahdiyina addu alaiha binawajiz wa iyaakum wa muhdathati l'umur fa inna kulli au fa inna kulli bid'atin dalale kaže poslani sallahu alaihi wa sallam dužnost vam je da se čvrsto pridržavate moga sunneta u tome je spas i sunneta pravednih upućenih halifa koji će doći nakon mene čvrsto se toga držite, kaže poslanik, vašim kutnjacima. A nakon toga čuvajte se novotarija. Jer svaka novotarija je skretanje sa pravog puta, odnosno dalalete, odnosno zabluda. Svaka novotarija, bila ona mala ili velika. Zato učinjaci kažu da svaka novotarija kada se je pojavila, ona je bila znači na početku mala. Ali međutim, s vremena na vrijeme, kako je vrijeme prolazilo, ona je postala velika novotarija. Razumijete? Zato kaže poslanik čuvajte se novotarija. Svaka novotarija je dalalet. A na drugim, znači u drugim predajama poslanik Allahu alijih veseleme ukazuje da svaka, e, odnosno svaka zabuda, svaka zabuda vodi, vodi u vatru. I ovaj hadis bilježi Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Hiban, Ibn Mađa, Šeh Albani ga smatra vjerodostojnim. Zatim ima Malik u, u svojem uvati navodi jedan hadis gdje kaže poslanik sallahu alihi wasalame Terektu fikum emrein len tadillu ma sektum bihima kitab Allahi wa sunnata nebijihi sallallahu alihi wasalam. ostavljam vam dvije stvari pogledajte ostavljam vam dvije stvari kaže poslanik sallallahu alihi wasallam ukoliko se budete pridržavali njih nećete zalutati a to je Kur'an i moj sunnet za ovu predaju znači imam šeh, odnosno šeh Albani smatra da je znači dobra. Zatim imamo hadis poslanika sallahu alihi vseleme koji bilježi ima muslim e, gdje kaže i na hajrekum karni summe lazi jelunehum summe lazi jelunehum summe lazi jelunehum kale Imran fela edri e kale Rasulullahi sallallahu alihi vseleme ba'de karnihi marreteni u thalase gdje kaže poslanik znači u hadisu od Imrana ibn Husayna radijallahu anhu da je poslanik sallallahu ve selleme kazao najbolja generacija je moja generacija zatim ona nakon nje zatim ona nakon nje zatim ona nakon nje pa kaže Imra nisam siguran da li je poslanik sallallahu ve selleme spomenuo dvije ili tri nakon njegove generacije kažemo ovaj hadis e, bilježi ima muslim u hadisu koji isto bilježi Buharija i muslim od Abdullah ibn Mesuda radi anhu da kaže ani nebi sallallahu alihi sallam kale hajru nasi karni thumme lezi jelunehum thumme lezi jelunehum najbolja generacija ljudi je moja generacija zatim ona nakon nje zatim ona nakon nakon nje zašto mi spominjemo i navodimo ove hadisa poslanika sallallahu alihi sallam? ako želimo draga braćo uspjeh i na Dunjaluku i na Ahiretu. Ako želimo da budemo spašene grupe, moramo znati koja je to generacija najbolja. Koju generaciju treba slijediti. E, za kim se treba povoditi. Ko su oni? Ovo je garant od poslanika sallahu alijih veselem. Potvrda od strane poslanika sallahu alijih veseleme. Da je generacija shaba, oni koji su živjeli, znači, skupa, one koji je poslanik sallahu alijih veseleme odgojio da su to najbolja generacija, najbolja generacija koja se ikad pojavila. Znači, nakon njih nikad se niko neće pojaviti poput njih, niti bolji od njih. Nego će sve to biti generacije slabije i slabije, znači daleko od onoga na, na čemu su oni bili u smislu, znači e, veličine i imana i praktikovanja dina, praktikovanja dina sa kojim je došao poslanik sallahu alijih veselena. Zatim drugi hadis, isto od Irbada ibn Sari radi Alanhu da je poslanik sallahu alijih veseleme kazao, kad terektukum alal bejda, lejluha ke nehariha, la jezigu anha ba'di illa halik. ما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة خلفاء راشدين المهديين عدوا عليها بنواجز kaže poslanik alejhi salatu vesselam ostavlja vas na jasnom putu njegova noć je kao njegov dan i neće od njega ostupiti poslije mene osim onaj koji je propao jer ko bude od vas poslije mene živio, bit će svjestan, doživjet će mnoga razilaženja, pa kaže dužnost vam je pridržavati se moga suneta i suneta pravednih upućeni halifa poslije mene. Čvrsto se toga držite vašim kutnjacima. Ovaj hadis bilje žibnu Mađa, šeh Albani također smatra ovaj hadis vjerodostojnim. vjerodostojnim. Potvrdu umeta i te generacije zlatne, da je najbolja generacija, generacija znači u kojoj e, se pojavio poslanik sallallahu alihi vseleme, prvi muslimana koji su povjerovali u poslanika sallallahu alihi vseleme, imamo u riječima Allaha dželevala u suri Al Imran u 111. majtu gdje kaže kuntum hajra ummetin uhriđat li nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhevune anil munkari wa tu'minuna billah Allah dželevala garantira Allah dželešanu ukazuje Allah potvrđuje za ashabe pa kaže vi ste narod najbolji od svih koji se ikad pojavio. Tražite da se čine dobra djela od, nevaljalih odvraćate i vi zaista u istinu Anđele vala vjerujete. Zatim u suri Bekari ili Bekare 143. majetu djela Đelešanu kaže وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا I tako smo vas mi stvorili kao pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostali ljudi i da poslanik sallallahu alihi veseleme bude protiv vas svjedok. Ovdje smo kazali prošli put to, da ima značenje kako učinjaci suneta tvrde znači vjerujemo da ima značenje učili smo vas kao najodabraniji umet ili najpravedniji umet ili treće značenje središnji umet umet umjerenosti i sredine Šta znači umet umjerenosti i sredine? Umet, draga braćo, koji slijedi i zagovara umjereni srednji put između pretjerivanja između pretjerivanja i popuštanja u vjer. Ovo danas je jako bitno. Da se zna šta je to. Znači danas kada se kada kore ljude koji se pridržavaju taj kažu vi pretjerujete. Razumijete? Međutim, to nije pretjerivanje ako je to sljeđenje poslanika alijih salatu wasalam, na čemu je poslanik sallallahu alijih wasalam bio, jer sam njegov život, što ćemo mi ukazati i pojasniti, mi sada idemo detaljno, stopu po stopu, da bi zaista na kraju dobili jasnu sliku ehli suneta vel džemata. Znači ovdje, u ovom eh, ajetu kuranskom, Allah Đelešanu ukazuje da je to umjet, umet umjerenosti i sredine, a kad se kaže umet umjerenosti i sredine, to je umet koji ne ide, znači ne pretjeruje, ali niti popušta, nego se drži čvrsto onoga na čemu je bio poslanik alaihi salatu wasalam, na čemu je bio poslanik salallahu alihi e, alihi wasalame. Suprotno ovoj umjerenosti e, imamo znači el gulu ili ifrat, pretjerivanje, draga braća, pretjerivanje u vjeri što je jako zabra, znači, strogo zabranjeno u našem šerijatu. A isto tako smo vidjeli da je sebe oni koji su pretjerali što prije u prijašnjim umetima i kod židova i kod kršćana pretjerali su upravo zbog ove, zbog stvari. Ali isto tako imamo drugu riječ, tefrito, popuštanje da zanemariš određene propuse, da im ne prilaziš, da ih e, e, ne sprovodiš, da ne pozivaš, da ne radiš, da ne činiš te propuste. Jednostavno lako ih svataš i zapostavljaš. Ne smije se to desiti. Znači ne smije se desiti niti pretjerivanje, a niti popuštanje u vjeri, propisima vjere, nego se držati sredine umjerenosti onoga na čemu je bio poslanik sallallahu alejhi wasallam Sama riječ gulu ovo pretjerivanje u Kur'anu je Znači došlo na dva mjesta. Allah Đelšan kaže Ja ehlel kitabi la taglu fi dinikum wa la tekulu ala Allahi illa haq O sedbenici knjige, nemojte pretjerivati u svom vjerovanju i Allahu govorite samo istinu. Prošli put smo kazali u čemu su oni pretjerali. Drugi ajet, ovo je surani sedamdeset 171. A u drugom ajetu Allah Đelšan kaže Kul ja ehlel kitabi la taglu fi dinikum gajre haq. Reci o sedbenici knjige, nemojte pretjerivati u svom vjerovanju. Suprotno, suprotno istinu. Ovdje hoće da se kaže, nemojte da prekoračujete granicu u sjeđenju istine. Jer su oni znači pretjerali i prešli su granice dozvoljnog u sjeđenju istine, pa su pripisali poslanicima, odnosno Isau, Isau znači ali salatu u osobine božanstva E, toliko znači su prešli granice u tome da su pomislili i kazali tvrdili da je on e, znači Bog ne ili u drugom znači pretjerivanju da je sin da je sin e, Allaha te bareke te bareke ve ta'ala također poslanik sallahu alihi vselem u hadisma ukazuje i zabranjuje pretjerivanje nama kao umetu pa kaže ja ejuhan nas i ja kum val gulu fid din fa innehu ahleke men kane qablakum din o ljudi, nemojte pretjerivati u vjeri. Jer oni koji su bili prije vas, kaže poslanik sallahu alijih veselem, su uništeni zbog pretjerivanja, zbog pretjerivanja u vjeri. I ovaj hadis bilježi ima mađe, a šeha Albani kaže da je vjerodostojan. U drugom hadisu je sličan također od Ibn Abbas radi Allahu gdje kaže wa iyyakum al gulu fi din fa inna ma halaka man kana qablakum bil fi din gdje kaže poslanik sallallahu ve vseleme čuvajte se pretjerivanja u vjeri jer oni koji su bili prije vas su uništeni zbog pretjerivanja u vjeri. Ovaj hadis bilježi e, imam Nesai, imam Ahmed ibn Huzeyme ibn Hibane Bejheki, a šejh Albani kaže, kaže da je vjerodostojan. Ovdje se nameće pitanje, draga braćo, zašto su sljedbenici poslanika sallallahu alihi veseleme dobili naziv ehli sunne val džema. Znači kako i zbog čega su dobili tako e, takav nadimak, takvo ime. Allah dželevala u suri Hadžu 78 majtu kaže Huwa muslimine min qabl. Allah dželevala vas je odavno muslimanima nazvao. Znači nazvao nas je muslimanima. U onom prvom majtu smo kazali i ne umrite osim kao, osim kao muslimani. Pa zašto? Znači, zbog čega? E, draga braći i cijene sestre, znači to je iz razloga jer su se pojavile mnoge sekte. Mnoge sekte su se pojavile u islamu. Još, znači u vremenu ashaba, poslanika sallallahu alihi veseleme, a posebno nakon smrti ashaba, nakon njih. Zatim, te iste sekte su unijele mnoštvo novotarija. Mnoštvo, znači, inovacija u vjeri posebno u akidi i menheđu, posebno znači u vjerovanju i u menheđu, u ispravnom znači e, pravog puta, svatanja, razumijevanja prave staze, pravog znači puta na kojem bio poslanik sallallahu alihi vseleme. Kako živjeti, kako se ponašati, kako Allaha vala obožavati. Razumijete? To znači toliko se nakupilo toga od tih novotarija da je bilo teško prepoznati istinu od zablude. Razumijete, teško je bilo prepoznati istinu u zabludi. Svaka frakcija, svaka sekta koja se pojavila tvrdili su da su oni istinski vjernici, da su oni pravi sljedbenici, znači onoga na čemu je bio poslanik sallallahu alijih veseleme. Zato zbog ti sekti došlo je do velike potrebe da se pravi istinski sljedbenici, znači opišu ili nazovu nekim od imena po kojima će biti prepoznatljivi među njima. Razumijete? A pogledajte, ali ti, znači u to vrijeme istinski sljedbenici su gledali da u isto vrijeme ta imena kojima će se opisati imaju potporu u hadisu i govoru Selefa. Razumijete? Znači da ta imena kojima se opišu da postoje dokazi ili opisi u hadisma poslanika sallallahu alihi veseleme kako bi se mogli kako bi se mogli znači opisati opisati isti A mi ćemo ako boda u narednom predavanju pojasniti ove termine e, kojima se opisao ehli sunne, znači vel Prije svega značenje pojma sunnet. Šta znači sunnet? Postoji mnogo definicija kod učenjaka, znači islama, po pitanju sunneta. Pa ćemo vidjeti da su učenjaci e, hadisa imali definiciju koju su pojasnili sunnet, da su učenjaci u sulu fika imali definiciju pojašnjenja sunneta, učinjaci e, znači fika fukaha e, da su isto također imali definiciju sunneta. Ono što je poznato znači od definicija kod uleme hadisa da su kazali da je sunnet sve ono što je prenešeno od poslanika sallallahu alihi ono što je poznato danas među nama, od radnji i onoga što je on sallallahu alihi vseleme odobrio svojom šutnjom. Znači nešto se je desilo u njegovom prisustvu, a poslanik sallallahu i veselam je prešutio, odnosno odozvolio svojom šutnjom. Također u taj sunet ubrajaju njegov lični opis, opis njegovog ponašanja sallallahu alihi veseleme i njegovu biografiju prije i poslije prije i poslije poslanstva. Vidjet ćemo znači također kod a islamskih pravnika da su kazali, znači postoji više definicija i kod njih, ali jedna od tih definicija je da je sunnet stvar za koji postupak će počinac biti nagrađen. A za njegovo izostavljanje zaslužuje prijekor i korenje. Da ga ukoriš. Zašto se ostavio sunnet? Izvršavaj sunnet. Slijedi sunnet. Ali kažu neće biti kažnjen zbog njegovog izostavljanja. Razumijete? Ovo je jedna definicija koja se malo danas uh, spominje na našim prostorima. E, znači počinilac za postupak sunneta kada ga izvršava i čini bit će nagrađen ali ako ga izostavlja treba da se kori razumijete da doživi prijekor toga ali zbog tog postupka suneta neće, neće biti kažen znači ako ga izostavi ne izvrši ga ne uradi neće biti kažen međutim draga braćo kada pogodamo u mnoge govore naših učenjaka vidjet ćemo da je pojam suneta se obuhvatnije od ovoga što smo naveli Znači postoji još niz definicija. Ali nećemo ih spominjati. Nije nam cilj da spominjemo te definicije. Nego ako pogledamo u, u govoru, u čita, znači kada čitamo i gledamo akajske knjige, posebno akajske knjige, vidjet ćemo znači da e, pojam samog sunneta je obuhvatni onoga što, što su naveli učenjaci hadisa ili učenjaci fika. Smatrali su znači, smatrali su da pod sunnetom na, e, pod pojmom sunneta spada sve ono što se slaže sa Kur'anom i sunnetom, odnosno praksom poslanika sallahu alijih veselem i njegovi ashaba i njegovi ashaba bilo se radi o stvarima akide ili badeta. Bilo se radi o stvarima akide ili ibadeta. Zato, draga braću, danas kada kažemo mi imamo dokaz u Kur'anu i sunnetu, dovoljno nam je Kur'an i sunnet. Da li je to ispravno tako kazati? da nam je dovoljan Kur'an i sunnet. Jer ove e, sekte koje su se pojavile, o kojima ćemo mi detaljno oko da govoriti, znači nakon ovih predavanja, jer smo kazali sve tačke uvjerenja po pitanju nakon smrti, o kojima ćemo govoriti, pa do ulaska u džennet, spominjat ćemo e, akidu ehli sunneta i oni koji su, koji su pogriješili odnosno koji se suprostavljaju vjerovanju ehli sunneta. Ispravno je kada, draga braćo, Kur'an i sunnet na razumijevanju prvi generacija. Prvi generacija. Tako da danas kada čujemo neko da priča, neko da pojašnjava, na svojstven način, na način koji nije bio poznat u prvoj generaciji muslimana, tako se znači značenje, tako tumačenje se odbija, ne prihvata se. Nego se vraćamo na ono na čemu su bile zlatne generacije, kako su oni shvatili, posebno znači stvari akide, posebno stvari akide i stvari menheđa, stvari akide i menheđa. Razumijete? I to je jako bitno. Danas znači postoji kod nas u Bosni svašta se znači izdešavalo u toku rata, nakon rata i prije rata. I prije rata, a posebno sada znači nakon 2000. godine se izdešavalo. Treba znati šta je zaista prava akida i šta je zaista pravi istinski menheđ na kojem je bio poslanik Ali salatu Vaselam i znači te prve generacije, oni koji su islijedili slijedili sve do današnjih današnji dana. Pa kažemo, Imam Šatibi, Rahmetullah Alih je kazao, pogledajte, sunnet je suprotno bid'atu novotari. Zato se kaže, čovjek je sunetlija, ako se njegovi postupci slažu sa Kur'anom i praksom poslanika sallallahu alihi wasallam. A novotar je onaj čiji se postupci ne slažu, odnosno suprostavljaju Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alihi wasallam. I ovo je kazao u knjizi Usulu šarija. Razumijete? Jasno Imam Šatib ukazuje šta znači sunnet. Da je sunnet nešto što je suprotno novatari. Razumijete? I vidjet ćemo znači, mnoštvo drugih dokaza koji ukazuju da je pojam suneta se obuhvatni od onoga što smo naveli kod imama hadisa i kod imama znači fika. Hafiz ibn Ređeb Rahmetullah Ali kaže Sunnet je put kojim se ide. Staza kojom se ide, kojom se gazi, koji obuhvata čvrsto pridržavanje onoga na čemu je bio poslanik sallallahu alihi wasallam, pravedne halife, ostvari akide, dijela i govora. Pa kaže, ovo je potpuni sunnet. Zato prvi selefi nisu ništa drugo smatrali pod pojmom sunneta, osim ono što obuhvata navedene stvari i ovo je kazao u knjizi e, Džami Džamil Poznata njegova knjiga koja je prevedena naš, na naš jezik. Zatim šeh Islam ibn Taymi Rahmetullah Ali je kazao pojam sunneta kod Selefa je obuhvatao sunetu i badetima i stvarima kide islamskog vjerovanja. Iako su, kaže, mnogi Selefi pisali dijela o sunetu ciljajući samo na kajska pitanja. Pogledajte, ovo je u knjizi na znači, Čemru Bil Maruf Nehanil Munker, Šebnu temi je spomenuo. E, znači, e, puno učenjaka je pisalo dijela, pisalo dijela koja, koja su oslovili ili nazvali esunne, a naveli su samo akajske, akajske, e, akajske tačke, odnosno e, vjerovanje, vjerovanje sljedbenika, poslanika Muhameda sallallahu alihi wasallam. E, neki od selefa koji su pod pojom sunneta smatrali kajska pitanja je svakako Sufjan ibn Ojejne Rahmetullah Alijeh koji je preselio 198. godine po Hidžri. Pogledajte što kaže. Sunnet ima ili suneta ima deset. Kod koga se nađu upotpunio je sunnet a onaj koji nešto od toga izostavi napustio je sunnet. Pogledajte. A onaj koji nešto od toga izostavi napustio je sunnet. Pa kaže i ove tačke koje ćemo sada pobrojati, o ovim tačkama ćemo ako da mi govoriti u našem serijalu. Prva stvar, potvrđivanje kadera. Šta znači to? Ukratko. Znači, vjerovanje da je sve predodređeno od strane Laha Đalevala i dobro i zlo. Vidjet ćemo koliko se u ovoj meseli razilaze oni koji odudaraju od puta Selefa. Zatim, davanje prednosti Ebu Bekru i Omeru u vlasti, Filafetu. Šta znači to, draga braćo? Znači da smatraš da je Ebu Bekr radi Allahanuhu najodabraniji, najzaslužniji, da bude halifa i da su se muslimani složili oko toga da on bude zaista predstavnik muslimana nakon smrti poslanika sallahu alihi veseleme, a nakon smrti Ebu Bekra da je to zaslužio i da je bio najodabraniji i da su se muslimani složili oko njega, Omer radi To je kajska, a kajska mesela. Zbog čega? Zato što su opet u toj meseli pojavile se sekte pojavile se sekte. Razumijete? I vidite, znači, kako pobraja, u stvari, znači, suneta ima deset, naziva to sve sunetima. Kajska pitanja naziva sunetima. Pa kaže, vjerovanje u haud, poslanikovo vrelo na sudnjem danu, o tome ćemo govoriti naravno. Zatim potvrđivanje šefaata, zauzimanja, zauzimanja na sudnjem danu. Zatim, e, e, zatim e, Mizan Terezije, da će se postaviti znači terezi na sudnjem danu vaganje, šta će se vagati o tome ćemo također govoriti sirat šupriju, vjerovanje da je iman govor i djelo pogledajte, vjerovanje da je iman govor i djelo a na početku kaže onaj koji nešto od toga izostavi napustio sunet zatim kaže vjerovanje da je Kur'an Allahov govor o ovoj meseli smo govorili kao svojstvo Allaha Đelevala znači svojstvo govora potvrđivanje u postojanju kaburskih iskušenja i to će biti meselo o kojima ćemo također govoriti. I vjerovanje u proživljenje. Svih ovih deset stvari je pobrojao Sufijan ibn Ujejne, smatrajući da su to stvari sunneta, a u stvari kada pogledamo eh, sve ove tačke vidjet ćemo da se govori o akajskim, o akajskim znači, eh, vjerovanjima. Zatim imam ša, eh, Šafija, rahmetulali koji je rođen 150. a preselio 204. godine po Hidžri, je kazao govor o sunetu. Pogledajte, govor o sunetu na kojem sam ja, a vidio sam i ostale, poput i mama Malika i drugi. Pa kaže, znači samo pojašnjam šta je sunet, na kojem je on, na kojem su bili učenjaci u njegovom vremenu, koje on vidio. Kaže potvrđivanje, izgovaranje šehadeta da nema drugog istinskog božanstva koje se obožava mimo Allaha dželevala i da je Muhammed sallallahu alihi vseleme njegov, njegov poslanik. Zatim da je Allah dželevala na nebesima iznad arša približava se svojim stvorenjima onako kako on hoće i spušta se na dunjaličko nebo onako kako on subhanu wa ta'ala e, želi. Zatim znači je naveo druge, e, tačke koje također ukazuju na akidu. Mi su ove tačke znači E, Allah Đelevara da je iznad naveli pojasili, znači detaljno, također smo e, naveli svojstvo Allahog bareke od tala spuštanja, gdje smo znači isto tako detaljno, detaljno pojasnili. Nama je znači cilj navođenja govora imama Šafije Rahmetullah Ali da je pod sunetom smatrao svoje akajske tačke koje, koje sam znači on radio e, radi naveo. Zatim imam Ahmed Rahmetullah Ali koji je preselio 241. godine u svom poznatom dijelu u Sulu Sunne osnovi ili temelji suneta gdje kaže da su kod njega pa onda niz tačaka naveo koji, u, koje sve ukazuju na, na kajske stvari. Prije svega kaže čvrsto pridržavanje za ono na čemu su bila sahabe Allahovog poslanika sallallahu alijih veseleme. I zaista svaka od ovih tačaka traži zahtjeva da se, da se pojasni. Ali ćemo mi samo znači spomenuti. Zatim uzimanje njih i njihovog puta kao uzor koji se treba slijediti. subhanla. Sunnet. Pogledajte što je smatrao pod sunnetom. Napuštanje i ostavljanje novotarije. A svaka novotarija je zabluda. I to je sunnet. Ostavljenje razilaženja, znači da ostaviš rasprave, razilaženja, napuštanje sjela ili sjedenje sa ehlu ahuva, sjedbenicima strasti, ostavljanje rasprava ili raspravljanja, polemisanja u vjeri, i ova tačka treba se znači pojasniti. Mi ukratko samo, samo znači e, ukazujemo. Zatim kaže sunet kod nas su a stvar predaje od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a sunnet tumači Kur'an. A sunnet tumači Kur'an. Zatim je naveo još niz drugih tačaka pa kaže to je obavezujući i neophodni sunnet. Ako god ostavi jednu stvar od njega, znači ne izgovara ga, ne tvrdi niti vjeruje u njega, takav nije od njegovih sljedbenika. Pa kaže vjerovanje u kader, Allahovo predodređenje dobra i zla, potvrđivanje hadisa vezane za kader i vjerovanje u njih. Ne smije se pitati, niti govoriti kako, zašto. I ova mesela o kaderu mi ćemo da pojašnjavate. pojašnjavati. već je obaveza vjerovati i potvrđivati istinitost ovakvih hadisa. Jer ćete vidjeti da su mnogi hadisi ti od strane određenih frakcija i sekti E, negirani, znači e, e, negirani u odnosu uopšte nemaju vjerovanja kao što vjeruju sredbenici ehli sunneta. Zatim je naveo znači, tačke po pitanju vjerovanja u sudnji dan, šta će se dešavati, vjerovanju u mizan, vjerovanju haud, kaburska iskušenja, šefat i mnoge druge tačke koje ukazuju sve na akidu. A kako su kazali, znači da se knjiga zove Usulu sunne. Pa kaže osnovi ili osnove temelji suneta su kod nas pa pobraja sve te tačke. Što znači da po sunetu je smatrao, smatrao znači principe i temelje tačke akide, menheđa, znači menheđa na kojem su bile prve generacije, odnosno poslanik sallahu alijih i veseleme i oni koji, koji su ga slijedili. E, zatim ćemo navesti nekoliko knjiga koje nose naziv, znači sunne, a u stvari e, pojašnjavaju akajske stvari. Prije svega sunne od imama Ahmeda, koje smo sada naveli, koji je preselio 241. godine, zatim suneo od imama Ebu Davuda koji je preselio 275. godine. Zašto su ove tačke, e, odnosno e, godine jako bitno? Da vidimo znači ko su zaista sredbenici suneta. Ne da nam pripisuju da je to Ibn Tejmije 6. 7. stoljeće pa nakon njih koji su došli, ili Muhammed ibn Abdul Wahab, nego da se vidi da su to prve generacije muslimana, prve generacije muslimana koji su pisali na temu akide, na temu menheđa, zatim da su prve generacije muslimana ukazivale na novotare, zatim da su prve generacije muslimana imali kod sebe naziv ehli suneva al džema, što ćemo ga ako boda pojasniti u narednom, predavanju. Zatim, sunne knjiga od Ibn Ebi Asima koji je preselio 287. godine zatim imamo od Abdullaha Ibn Ahmeda odnosno sina imama Ahmeda koji je preselio 290. godine Imamo sunne od Mervezija koji je preselio 292. godine. Također imamo sunne od Ahmeda ibn Haruna ili Hilala koji je preselio 311. godine, zatim sunne od Ebu Hatima Razija koji je preselio 327. godine, imamo Šerhu Sune od Berbeharija koji je preselio 329. godine, imamo sunne od imama Ebu Kasima, e, odnosno e, Taberija koji je preselio eh, 360. 360. godine. <laughs> i mnoge druge knjige koje također nose naziv es e Zatim sljedeća stvar da su selefi pravili razliku između hadisa i sunneta. Znači selefi su pravili razliku između, između hadisa i sunneta. I sa ovom ćemo selom završiti pa ćemo nastaviti tako na naredni put. <clears throat> E, imamo znači ovdje govor koji smo na početku kazali, a to je da, da je sunnet odnosno e, ono kod e, učenjaka hadisa sve što je poslanik sallallahu alejhi ve govorio što je radio ili što se desilo njegovom prisustvu pa je on prešutio poslanik sallallahu alejhi ve ali kada gledamo znači kako smo već kazali knjige učenjaka vidjet ćemo da ima i postoji razlika između suneta suneta i hadisa da je sunet prvenstveno stvar koja je suprotna novotari koja je suprotna znači novotari sa kojom su došle sekte tvrdeći da je od e, postupaka poslanika sallahu alihi vseleme a to znači u suštini u biti nije tačno. Imamo govor e, Rabije ibn Sulejmana koji je bio jedan od e, sluga imama Šafije rahimahullah a za njega učenjaci kažu da je on bio i prenoslac njegovih knjiga a sam Imam Šafi za njega ima običaj govoriti da je on jedan od najvećih hafiza među njegovim prijateljima. Sam Rebi je rođen 174. godine, preselio 274, 270. Eh, godine po Kaže da je Imam Šafija Rahmetullah Alih kazao, pogledajte što je kazao, kaže Ahmed Rahmetullah Alih je imam u osam stvari ili u osam osobina je imam Ahmed imam u tome prvaka imami u hadisu. Hoćemo kazati da su selefi u svojim dijelima navodili, znači u svojim dijelima i pravili razliku ili da je posebna razlika kod njih u njihovom govoru između hadisa i suneta. Pa kaže, imam je u hadisu, imam je u fiku, imam je u jeziku, imam je u Kur'anu, imam je u Siromaštu, imam je u zuhdu, imam u skromnosti, imam u bogobojaznosti i imam u sunnetu. Na početku kaže imam u hadisu, na kraju završa imam u sunetu. I ovaj, znači, govor je prenešen u tabakatun hanabile. Zatim drugi primjer, kod imama Ibn Salaha, koji je imao potpuno ime, znači puno ime njegovo je Takiju Din Ibn Salah, imao je također e, prozvan je šehul islamom, rođen je 577. godina, preselio je 643. Kaže, kada je upitan kako ima Malik objedinio hadis i sunet Subhanallah. Upitan kako ima Malik objedinio, znači hadis i sunet. Pogledajte raz, znači spominje se hadis i sunet. Pa onda, da li postoji razlika između toga? Pa je odgovorio. Sunnet je suprotan novotari. Nekada čovjek može biti od poznavalaca hadisa, a u isto vrijeme i novotar. Allahu akbar. Razumijete? Kaže, nekada čovjek može biti od poznavalaca hadisa, a u isto vrijeme i novotar. Zatim kaže, dok je ima mali Rahmetullah Ali objedinio kod sebe i sunet i hadis, bio je veliki poznavalac sunneta, odnosno hadisa poslanika sallahu i veselem, sa čvrstim i ispravnim akidetom, akidetom, pogledaj, sa čvrstim ispravnim akidetom, a to je akida i vjerovanje menheđ, što znači i kaže da je bio na ispravnom pravcu, na istini, a nikako novotar Allah najbolji Đelešanu zna i to je kazao svojim fetvama, fetvama fetava od Ibnu Salaha, rahmetullahi alihi. Ovdje hoće da kaže da je napravio razliku, znači između, između hadisa i sunneta, sunneta, da je pod sunnetom se smatralo akida i menheđ, da ima Malik bio veliki poznavalac hadisa poslanika sallahu alijih veselem, ali isto tako da je bio na pravoj akidi, na pravom menheđu na kojem bio poslanik i ashabi poslanika sallallahu alijih veselem. Toliko za večeras molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini pravim istinskim sedbenicima ehli sunnata u al -đemata. tako da ćemo naredni put ako boda pokušati pojasniti kada se znači prvi put pojavila ili kada je znači prvi put počeo e, početak upotrebe termina e, ehli sunne Kada znači na kojem mjestu, ko je prvi to kazao? A to će biti ujedno i odgovor svima onima koji napadaju put ehli sunneta pa kažu da su došli sa novinama, sa novinama u vjeri. Pa ćemo navesti veliki broj učenjaka koji su to kazali, koji su spominjali, imali ko sebe to spominjanje. I navest ćemo također znači i druga imena i druga imena kojima su se nazvali istinski i pravi sjedbenici poslanika sallallahu sallallahu alihi wasalam E, molim Allah vala da popravi moje i vaše stanje, stanje svih muslimana u svijetu, posebno da bude na pomoći našoj braći u Siriji i na svim drugim mjestima gdje muslimani proljevaju svoju krv, da im podari pomoć, da im podari e, podršku, da ih osnaži, da njihove ranjene izliječi, da im da skoriju pobjedu, da nas učesti na pravom putu poput njih, e, da uputi naše zalutale, da popravi naše stanje, zbliži naša srca, naše e, safove, ujedini na riječima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, wa subhanak Allah hamdik, ešhedu an la ilaha ila ent, استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان العظيم كلمتان حبيبتان